Leson 9 Lesson 9 Dyalòg On the way to the village Sou wout bouk la Listen Polemy monchè, mache vit tande, dispansè a ap fèmen a midi edmi. Ou gen tan monchè, kilè l ye? M pa konnen non. Ann mande yon moun. Msye, ou ka banm on ti lè silvouplè? Li onzè e ka. Mèsi frè. Wap gentan rive nan dispansè a. Mwen menm, map sot lekol a katrè. Wap vin jwenn mwen? Men wi. Lè fini, m bezwen al achte on lanp gaz nan on magazen. Ok. Na wè pita. Now, repeat after model sentence by sentence. Polemi monchè mache vit tande dispansè ya ap fèmen a midi edmi Polemi monchè mache vit tande dispansè ya ap fèmen a midi edmi. Ou gentan monchè. Kilè li ye? Ou gen tan monchè, kilè li ye? M pa konnen, non. An n mande yon moun. M pa konnen, non. An n mande yon moun. Msye. Ou ka banm on ti lè silvouplè. Msye ou ka bann on ti lè silvouplè. Li onzè e ka. Li onzè e ka. Mèsi. frè. Mèsi frè. Wap. Gentan. Rive. Nan dispansè a. Wap gentan rive nan dispansè a. Mwen menm. map sot lekol a 4 è mwen menm map sot lekol a 4 è wap vin jwenn mwen wap vin jwenn mwen wap gentan rive nan dispansè a mwen menm map sot lekol a 4 è wap vin jwenn mwen. Men wi. Lè fini m bezwen al achte yon lanp gaz nan yon magazen. Men wi. Lè fini m bezwen al achte yon lanp gaz nan yon magazen.